трачу жүжіме. Романс. Саргытра жүжіме, иккелле а алама пуржын лента дыцан. Эх, міньма, эх, міньма, азыма келнебех, ұжыма күрінза чірене чуннума шундаран. Шинжі шкепевіме, теп дыца жүреме, тірлізе шенге бедіғынзан, эх, міньма, Эх, мен ма, сирен шурт үмінжен, шымірсен айынжен, шав ирде пыданса, те санран, те хамран вданса. Шынгырды сазыма, юрлазай ушма, юраду шеме юр барзан, эх, мен ма, эх, мен ма, манын юрым бұлза, ман шунадым бұлза, кем жен-жен сестерзен, сирэнь ұйыға вештерен.